Wa ma adraka Mal-Qari'a, da li ti stvarno znaš šta je udar zastrašujući? Pa je pitao da privuče našu pažnju šta je to udar zastrašujući? Kada će se desiti taj udar zastrašujući, šta će to biti sa tim udarom zastrašujućim? kaže jeume yakunu nasu kal farash al mabthuth dan kada će ljudi biti poput leptira raštrkanih nije nam rekao kada će biti taj dan ali nam je rekao šta će se desiti na tom danu يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش na dan kada će ljudi biti poput leptira raštrkani a kada će se brda poput vune raštrkane pojaviti brda ono najveće što mi vidimo oko sebe. Planine na sudnjem danu koji nam gospodar ovdje najavljuje, bit će poput vune razdvojeni. A u drugim ajetima Allah kaže jes eluneke anil džibali, oni te pitaju o planinama kul jensifuha rabbi nesfa reci gospodar moj će ih u prah pretvoriti. Od siline udara zastrašujućeg, od siline promjene u svemiru i promjene na zemlji, tada će se brda u prah pretvoriti. Pa zar to nije veliki događaj? Šta će se desiti dalje na tom danu u kome u kome će brda u prah biti pretvorena i koja će biti poput raštorkane obojene vune. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه a oni čija dobra djela budu teška. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Oni čija dobra djela budu teška, فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَهِ On će biti u zadovoljnom životu. A šta je zadovoljni život? Život u kojem će čovjek i oni oko njega biti svi zadovoljni. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. On će biti u zadovoljnom životu u visokom, uzvišenom džennetu. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ A oni čija djela budu lahka, koja će to djela biti lahka? Šta to čovjek uradi da mu bude lahko? U suri Al-Araf Allah nam pojašnjava šta znači ovo teško i lahko. Pa kaže وَالْوَزْنُ يَوْمَ إِذِنِ الْحَقِّ Vaganje dijela toga dana istinski će se desiti. فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Oni čija dijela budu teška, oni će biti oni koji su uspjeli وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ A oni čija dijela budu lahka, oni su oni koji su sebe upropastili bima kanu bi ajatina yazlimun jer su prema našim ajetima, našim dokazima nepravedni bili. Koja su to dijela? Koje su to stvari koje će se vagati na tom danu. Vaga će se kako nam na to ukazuje uputa uzvišenog gospodara dobra djela. I vaga će se knjige u kojima su zapisana dobra djela i vaga će se oni koji su radili ta dobra djela. Pa oni će biti u sretnom i zadovoljnom životu. U Sahih Buhari stoji da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao Reći će Allah stanovnicima dženneta. O stanovnici dženneta, šta želite od mene? Ima li još nešto što vam mogu dati? Kažu gospodaru naš, šta možemo poželjeti? uveo si nas u džennet i dao si nam ono što nikome od svojih stvorenja nisi dao. Kaže plemeniti gospodar, da ću vam svoje zadovoljstvo i nikada se na vas neću rasrditi. Pa je za teška dijela obećao veliku nagradu. Čovjek na Dunjaluku koji mnogo radi, i puno poslova uradi. On očekuje da će, ako je to dugo bilo, dobiti veliku nagradu, dobiti veliku naknadu. Očekuje to. Ali i vjernik koji radi teška djela na ovom svijetu može da očekuje veliku nagradu od svog gospodara na onom svijetu. Dvije stvari postoje koje su teške izrazito na onom svijetu. Kaže poslanik Ali Salatu Veselam, vjerovanje i lijepo ponašanje. Ako neko hoće istinski da mu bude vaga, tas vage na kojoj će se vagati dobro, da to bude teško, onda nek pojača svoje vjerovanje, i nek popravi svoj odnos sa gospodarem. A onaj ko želi da na to doda i popravi, nek bude lijepog ponašanja sa dobrim ljudima, ali i sa onima koji nisu dobri. Zato je poslanik Ali Salatu Sram rekao najteže na vagi na sudnjem danu bit će lijepo ونعشان نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم تقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من